Esiet sveicināti, Radio Marija Latvija klausītāji. Šajā sezonā atsākas raidījums Ceļš uz Emausu. Un neliels varbūt tāds atgādinājums, par ko tad ir šis raidījums, jo visu iepriekšējo sezonu viņu nevarēja dzirdēt, bet vēl jau no 2016. gada šis raidījums jau skanēja ēterā – šis raidījums ir veltīts īpaši, lai lasītu un pārdomātu svētos rakstus. Un kādā gaisotnē mēs no svētajiem rakstiem jaunās derības lasām epizodi, kur divi mācekļi pēc Jēzus piesišanas krustā iet uz Emausu. Un uh, pārdzīvo par tiem notikumiem, kas notika ar Jēzu. Un viņiem pievienojas Jēzus, bet viņi viņu neatpazīst. Un savus, ar saviem pārdzīvojumiem viņi dalās Jēzumu. Tad Jēzus viņiem izskaidro rakstus, pastāsta, kā uh, visi līdz šim uh, raksti, pravietojumi, um, viss, kas uh, ir bijis, paredz un pravieto šos notikumus. Un tikai pēc tam pie maizes salaušanas viņiem atveras acis un viņi atpazīsta Jēzu. Un tāpēc šajā raidījumā mēs arī esam šī ceļa gājēji, lai kopā ar Jēzu ietu šo ceļu un klausītos, kā viņš atklāja mums rakstus, lai pie mums maizes laušanas mēs varētu arvien labāk viņu iepazīt, aizvien labāk ieraudzīt. Un viens no šiem ceļa gājējiem esi tu, mīļais klausītāj, bet otrs, kā jau raidījums uh, iepriekš tika veidots, otrs ceļa gājējs mums ir viesis studijā, un uh, kā nekā šodien viesis ir uh, Uh, iepriekšējais uh, Radio Marija direktors, šī raidījuma uh, tāds um, patrons, tēvs, vadītājs, priesteris Pēteris Skudra. Jā, sveiki klausītāji, un uh, kopā ar mums šeit arī diakons Gatis, kurš ir uzņēmies uh, šo raidījumu atdzīvināt. Jā, un uh, tāpēc ar tādu priestera Pētera svētību mēs uh, atsāksim un turpināsim iet šo ceļu visi kopīgi, un es ceru, ka Priesteris Pēters mūs arī nemitīgi pavadīs un dos pēc tam savu svētību šajā, šajā kopīgajā ceļā. Jo vēl tikko pirms raidījuma runājām par to, ka raksti mums ne tikai parāda un atklājumu, ka dzīve arī mums ir kā svētceļojums, kas praktiski nebeidzas, kurām mēs dodamies ceļā, ejam un lasot jau no pirmajām bībeles lapusēm, varēja, varam redzēt šo virzību, šo dieva tautas ceļu pie dieva aizvien vairāk. Un uh, Kāpēc mēs vispār lasām svētos rakstus? Kāpēc mums, kristiešiem, tas ir svarīgi, Priester Pēter? Nu, tā ir kā. Es bieži klausītājiem atgādināju svētā hieronīma vārdus, kurš sacīja, tas, kurš nepazīst rakstus, nepazīst Kristu. Un, ja mēs esam Kristus sekotāji un mēs um, gribam zināt, uh, kāds ir Kristus, tad mēs lasam, lasam svētos rakstus, lasam Dieva vārdu, un kas ir tas, ko viņš mums ir gribējis pateikt ar savu dzīvi, un mēs lasam ne tikai jauno derību, kas runā par Jēzus dzīvi evaņģēlijos vai par to, kā viņa dzīve ietekmē mūs, ko mēs lasam vēstulēs par to, kā sakot, bet arī, arī vecajā derībā mēs redzam to, kā Dievs sagatavo cilvēci Jēzus nākšanai, un ja es gribu saprast, kāpēc Jēzus rīkojās tā vai šitādi, vai izprast kādu viņa izteicienu, tad uh, es to varu saprast tikai tad, ja es paturu prātā visu vecās derības kontekstu. Tātad, principā, vecajā darbā arī ir sava nozīme. Un, uh, visa centrā svarīgi. ir Kristus. Visa centrā ir Kristus, un, un vecā derība sagatavo uh, cilvēci uh, Eh, Kristus nākšanai. Nu, viņa sagatavoja, eh, Jā. Kristus atnāca. Bet tad eh, Kristus atnāk un viņš runā tur, piemēram, par vīģes koku, viņš tur runā par jums likumā ir sacīts, bet es jums saku, viņš tur sabatā dziedina, cilvēki uz viņu dusmojās par to, ka viņš sabatā dziedina. Ja, tad kāpēc? Un tad, lai saprastu to, ko Jēzus dara, uh, lai saprastu to cilvēku reakcijas, lai saprastu, jo, nu jā, viņš arī saka, lai viņš ir nācis, lai izpildītu tēva gribu vai ne, un lai, lai piepildītos tas, kas par viņu ir rakstīts, kas tad par viņu ir rakstīts, un nu, mums ir jālasa vecā derība. Um, tā kā nav tā, ka tas ir kaut kas novecojis, un um, es arī esmu dzirdējis tādu uh, apgalvojumu, ka arī nu, kā atklājās trīsvienības personas, ka vecā derība mums atklāja tēvu, to, kurš rada, to, kurš dod misiju, to, kurš izvēla, to, kurš nepameta cilvēku arī tad, kad cilvēks no viņa novēršās. Kurš dosmojās? Arī kādreiz, jā, kurš dusmojās, viņš sevi salīdzina pats ar greizsirdīgu vīru, kurš ir greizsirdīgs uz savu sievu, kad viņa, nu, neizvēlās viņu. <laughs> kad izvēlās kādu citu. Un uh, tad jaunā derība mums stāsta par dēlu. Ja mēs varam iepazīt šo otro personu, dēlu, kurš nāk, lai izpildītu tēva gribu. Un tad visbeidzot mēs pēc vasaras svētkiem dzīvojam jau svētā gara laikmetā. Ja, tā arī, nu, tas parāda to, ka mēs arī nu, turpinam tās attiecības ar Dievu. Nav tā, ka Dievs ir, nu, viņš, protams, ir pierakstījis visu, viņš ir atklājis mums visu. Tas viss ir atklāts svētajos rakstos, bet, bet mēs šodien tāpat turpinam dzīvot svētā gara iedvesmā, un, un Dievs uz mums runā arī nu, caur citiem cilvēkiem, caur baznīcu, caur notikumiem mums apkārt. Ja? Un tad mēs svētā gara iedvesmā mēs mācāmies atpazīt to, uh, Dieva klātbūtni. Nu, jā, tad mēs uz veco derību, piemēram, skatāmies kā uz tādām saknēm, lai labāk tā kā saprastu, bet uh, tas ir tāds vienīgais skatījums uz veco derību, kā tāds uh, vienkārši um, atmiņas vai tā kā nu, ir, ir, ir pagātnes izpratne. Bībeli mums ir jāņem vienā veselumā. Mēs, uh, Mēs nedrīkstam lasīt svētos rakstus. Protams, ir kaut kāda tuvāka rakstu vieta, kāda ir mazākas uzrunā. Tas ir normāli un tam tā ir jābūt. Mums ir jāsargā tās, tās lietas, kas mūs uzrunā. Bet um, svētie raksti ir viens vesels. Un, ja mēs gribam, ja mēs gribam saprast, tāpēc ir arī tas teiciens, raksti skaidro rakstus. Ja? Uh, mēs pirmā, pirmā lieta, kur mēs meklējam kaut kādu skaidrojumu, egzeģēzi, mēs meklējam pašos rakstos, ja, ko raksti saka par šo tematu kādā citā vietā, ka mēs nevaram nodalīt. Ja. Protams, ir šis sadalījums, vecā derība, jaunā derība, mēs sadalām pa grāmatām, tas mums palīdz vienkārši orientēties. Bet mēs nevaram nu, teikt, ka kaut kas ir svarīgāks vai mazāk svarīgs. Mēs, mēs to lasām visu vienā veselumā, un kā jau es minēju, uh, lai, lai, lai tos pašus jaunās derības tekstus lasītu, mums ir, ir jāņem rokās vecās derības teksti, un viņi mums palīdz saprast jauno derību, palīdz to kontekstualizēt. Un, un vispār uz svētiem rakstiem ir jāskatās, kā arī uz tādu mīlestības stāstu, uz mīlestības piedzīvojumu, ka tas ir Dievs mums ir uzrakstījis vēstuli. Un, un viss šajā vēstulē ir, ir svarīgs, un, un tā vēstule ir domāta mums. Uh, Un tā galvenā vēsts, ko Dievs mums vēlas pateikt šajā vēstulē, ir tas, ka Viņš mūs visus ļoti, ļoti mīl. Un, un mums ir iespēja pārlasīt, tas tāpat tās kā, es nezinu, nu, man, man kāds draugs ir uzrakstījis kādu vēstuli vai <clears throat> ir, ir um, kādu atmiņu klādi, nu mēs bērnībā visi esam <laughs> atmiņu klādes pildījuši, vai ne? Uh, Un ir patīkami pēc tam pārlasīt, vai ne? Es tagad arī pārvācoties, eju cauri saglabātām visādām kartītēm un, un, un apsveikumiem un vēstulēm. Un, Un, un man šis process ir apstājies. Es uz mēnesi esmu tās kastes atvēris, un es neesmu viņas sakārtojis. Jo nu, ir, ir interesanti pārlasīt, ne, un, un ko, ko tev draugi ir kādreiz teikuši. Un, un, un tas silda sirdi, un tas ir patīkami. Un, un, un Bībele ir tāda dieva vēstule mums. Un, un, Bet tā vēstule ir diezgan pabieza. Viņiem, un ja, ja, liela, viņu, jā. ja viņu mēs uh, lasām, uh, gribam izlasīt, saprast tā kopumā, tad, uh, nu, lai viņu izlasītu, tur diezgan ilgs laiks paiet, to atcerētos. Un uh, tad nereti uzduramies uz kaut kādām atsevišķām vietām, kas uh, mums uh, apstādina un pasaka, oh, vai tiešām ja Dievs ir mīlestība, bet tādas lietas notiek. Un mēs atkal pie tās pašas vecās derības esam daudz dzirdējuši par to, bet vecajā derībā tādas vardarbības notiek, Jā. tur kari, iznīcināšana un, un Dievs pavēl iznīcināt. Un, un Dievs tajā šausmas. ir visā ir klātesošs. Un tā ir Jā. tā, tā ir tā labā vēsts, ka uh, mēs redzam, kas notiek, kad Kains nogalina Ābelu, ja? Un viņš saka, es... Uh, viņam ir nu, pamatotas bailes. Viņš saka, jebkurš, kurš mani sastaps, viņš varēs mani nogalināt. Un, un, un Dievs viņam dod šo zīmi, lai viņu nenogalinātu. Un tur jau parādās tas, ka, ja, ja kāds nodara kainam pāri, tad tas tiek septiņkārt uh, atriepts. Nu, tā kaina dzīvība, vai ne? Bet pēc tam jau ir nākamā paudze, kur viens no kaina dēliem saka, ka tas ir. Um, Lameks radīšanas grāmatas 4. Eh, nodaļā, uh, jā, nē, 5. laikam es to daļu atšķiršu, uh, kur viņš saka, laikam, lam, Lameks, kā tu saki, jā. Um, nu tā, jā, tas ir, uh, jā, Lemeks uh, vai Lameks, viņš ir savām 23. pantā, mēs lasam, uh, Klausieties manu balsi, Lemeha sievas, klausieties, ko es saku, jo vīru es kauju par rētu un zēnu par brūci. Ja? Tātad jau, nu kā tas ļaunums attīstās. Un kas man arī ļoti uzrunāja, bija iespēja klausīties kādu pasniedzēju, kura, kura komentēja radīšanas grāmatu, un viņa izteica tādu domu, ka Dievs, viņš neko neiznīcina – bet viņš tam iedod uh, kaut kādus nu, rāmjus, viņš neatmet ja, kaut kādu. Uh, man arī uzrunāja uh, anglikāņu arhibīskapa Justina Velbija liecība, kad viņš uh, tika izvēlēts par arhibīskapu, tad um, nu, daži Lielbritānijas mēdīji, vispār pasaules mēdīji, viņš arī tā kā par anglikāņiem ir, kas saka, anglikāņu galva ne tikai Anglijā, bet arī ārpus, un uh, Un um, tika atrastas ļoti neglītas lietas par viņu. Un izceltas gaismā gan par viņa paša ģimeni, par viņa vecākiem, un tur ir neusticības, un, un, un, un nu, tur arī tur psihiskas problēmas, tur ģimenes locekļi un tā tālāk. Un, un tas viss tika nu, presē malts un pārmalts, un, un tad viņš sacīja tādus vārdus. Um, kad viņš pats gatavojās rekolekcijās, viņš ar kopā ar kopienu Šemenef gāja šīs ignāciskos vingrinājumus un pirms, pirms savas misijas kalpošanas uzsākšanas, un tad viņš sarunā ar, ar tiem līdzbiedriem viņš sacīja, jā, visas tās lietas ir manā dzīvē, bet angliski arī viņš teica, God doesn't waste anything of that. Dievs neiznieko neko no tā visa. Dievs to visu vērš par labu. Un, un mēs arī redzam, ja, ka arī cilvēks sagrēko, ļaunums ienāk pasaulē, sākumā rekur dzīvība pret dzīvību, pēc tam jau par brūci, rekur man kāds iegriež pirkstā, es nogalinu ja, tevi par to. Un Dievs neiznīcina cilvēkus, ja, bet viņš tajā visā ir klāt, un viņš, un viņš dod instrumentus cilvēkiem, lai, lai mēs varētu dzīvot cieņpilnu dzīvi nevis ļauties tam, tam ļaunuma virpulim. Tā kā, jā, vecajā derībā ir kari, ir ļaunums, ir, ir mēs arī psalmos lasām, ja, kur ienaidnieku grūtnieces tiek uzšķērstas un, un zīdaiņi mesti pret klinti. Un, protams, ka nežēlīgi mēs redzam, cik cilvēks var būt nežēlīgs tajā visā savā ļaunumā, bet Dievs tajā visā ir klāt, un viņš to neatmet, Viņš neatmet mūsu pieredzi, bet viņš parāda izēju. Un, protams, ka tā kulminācija jau tad ir, ir Jēzus, kurš, kurš nevis atriebj, bet kurš atdod savu dzīvību. Jā, interesanti, ja tā paskatāmies, tad uh, tas ļaunums nekur nav beidzies arī mūsdienās joprojām. Redzam tādu pašu nežēlību un uh, daudz ko, kas notiek, bet lai uh, iespējams, ka uh, arī mēs savas dzīves nevaram lasīt tā vienkārši skatoties uz kaut kādu vienu epizodi, ka tomēr visa mūsu dzīve kaut kādā veidā ar visām sliktajām un labajiem notikumiem atklāja šo Dieva klātbūtni un viņa darbību, kas var tā kā iedvesmot, palīdzēt vai virzīt virza pārējo apkārtējo, kas mums ir dzīves. Bet kā tu ieteiktu varbūt lasīt Bībeli vai paņemt vienkārši, nu, kā mēs esam pieraduši no vākas sākt lasīt. Daudz saka, nu, es nekad neesmu izlasījis no sākuma līdz beigām izlasījis. Nekur tālu neesmu ticis ar to <laughs> lasīšanu. Daži iesaka vispār ar jauno derību sākt, un tad tikai varbūt veco derību. Vēl citiem ir citi priekšlikumi. Baznīca vispār uh, Mums saka, ka nu, triju gadu laikā nāks uz svētajām misēm, visu bībeli būs praktiski izlasījis. Nu jā, tādus uh, svarīgākos noteikti. Uh, nu jā, tagad bīstam teikt svarīgākos, es pirms brīža teicu, ka <laughs> viss ir svarīgs, bet nu jā, nu, teiksim tā, trīs gadu laikā sveidienās, ejot uz, uz svētajām misēm, mēs varam izlasīt uh, lielāko daļu svēto rakstu. Uh, Um, ja cilvēks, kas mūs šobrīd klausās, ir tikko ienācis baznīcā, um, pilnīgi svešs ir viss, es ieteiktu sākt ar evaņģēliem, nu, pēc tam, teiksim tā, sākt ar jauno derību. Ja cilvēks jau ir jau kādu laiku. Vai, vai ar jauno derību, tāpēc, ka pēc tam veco derību, lai uh, varētu lasīt uh, caur to skata punktu. Jā, jā, tāpēc saku sākt ar jauno mm. darību, ka pēc tam, kad tu esi izlasījis jauno darību, tu šķirti veco darību un, un tu lasi un tu saproti, kāpēc jā. bija viss tas, ko tu izlasīji jaunajā darībā. Uh, ja cilvēks jau ir, nu, kā saka, tāds kristietis ar pieredzi un, un, un, un iet uz dievkalpojumiem un varbūt, ka ir mēģinājis lasīt um, bībeli un tā, tad es teiktu, ka var sākt lasīt no vāka līdz vākam. Bet uh, katram ir eh, jāmeklē pašam tie veidi, un, un ir ļoti daudz uh, visādi palīgi. Um, piemēram, ir tā aplikācija Bible, laikam tā arī saucās. Uh, tur ir daudz un dažādās valodās, jā, Bible, U-version. Uh, es pats tur lasu angliski, bet tur ir uh, plāni Eh, un tur var sameklēt eh, lasīšanas plānus, eh, kas tev arī sūta notifikācijas, telefonā atgādinājumus. Jā, tas nu, līdzīgi tā kā tādā spēlītā izlasi. Un tad tu vari ieskaģulot sev to aplikāciju, kādā laikā tu gribi, lai viņa tev atgādina. Nu, kad, teiksim, es nezinu, piemēram, pulksten piecos vakarā es braucot mājās no darba, man atnāk Es, es notifikāciju, esmu, un es varu lasīt, braucot sabiedriskajā transportā. Es dzirdējis, ka Labi ir tomēr Bībeli lasīt arī saprotot. Nu, bieži ir dzirdēts tas, ka lasu, bet nesaprotu īsti, kas tur ir domāts, rakstīts, kas ir, nu, pat, ar ko autors ar to cenšas pateikt. Uh, Jā, tomēr iesaka, kā, no nu, tā, lai arī kāds, kas tāpēc skaidro, es saku, ir, ir, ir, ir ļoti daudz un dažādi. Protams, ja man rodās jautājumi, es meklēju komentārus, re, kur ir šis raidījums, ir uh, Māra raidījums, ir ļoti daudz mums raidījumi rādījām arī par, par svētajiem rakstiem, un ir bijuši, uh, googlēju, nu vienalga, eju uz Rārzī prasu, uh, Protams, protams, ka var meklēt šos komentārus. Es ieteiktu kādu reizi, varbūt, teiksim, tā veltīt vienu gadu, vienkārši izlasīt no vāka līdz vākam, vienkārši lai būtu izlasīts. Tas, tas teksts, viņš tomēr nu, mūsos nosēžās un viņš darbojās, un tas ir dieva vārds. Jo atkal otra galējība ir tāda, ka cilvēki, mēs esam arī aicināti lūgties ar dievu vārdu, ja, kas paņem kādu pantu vai kādu nodaļu un un meditēju to. Un tad, ah, es nesaprotu, arī nezinot to vēsturisko kontekstu, tu vari lūgties ar to dievu vārdu. Tas ir dieva vārds, kurš uz tevi runā šobrīd, šeit un tagad. Protams, tās zināšanas palīdz. Ja, man arī pašam, teiksim, vadot šos raidījumus, ir, ka tu vēlāk atver, atver tos svētos rakstus, protams, ka viņi runā uz tevi vēl pamatīgāk, vēl dziļāk, tāpēc, ka tu saproti, kas bija tas, ko autors gribēja ar to pateikt, bet bet ir kaut kāds šis garīgais līmenis, kur es esmu attiecībās ar Dievu, es un Dievs, un man pietiek ar to, ka es vienkārši viņu lasu, un es, un es klausos, Dievs, kas ir tas, ko tu man gribi pateikt. Bet, protams, es arī neizslēdzu studijas, tas ir jābūt abiem diviem, bet lai nav vainu vainu, jo ir cilvēki, kas pieiet ļoti skrupulozi, un viņi nekad neizlasa, tāpēc, ka viņi pārāk smalki grib studēt, un, un, un, un nu, tu nekad neizstudēsi tā kā kāds egzeģēts, jā. Ja? un arī eksaģēts. Viņš, viņš nu, varēs varbūt kādā vienā grāmatā varbūt specializēties. Nu, šķiet, es atceros vienu mm, gadījumu, kad kāds priesteris uh, nolēma uh, to, ko viņš ir mācījies par uh, vienu no vecās derības grāmatām, neatceros kuru, tā kā visu pastāstīt ar mhm. vienā piegājienā. Viņam vajadzēja Man liekas, ka vai nu 36 vai vairāk stundas mm. uh, viņš tikai par to grāmatu nepārtraukt, neapstājoties. Mm. Vienkārši. Nu, lūk. Tās. Bet, bet tā kā otra galējība ir, kur cilvēks saka, ka es lasu, man ir tur, nu, Dievs runā uz mani. Un, un nu, arī tāpēc apustulis Pēteris mums brīdina, ja, ka tas, kas ir pierakstīts svētajos rakstos, tas, to mēs nevaram patvaļīgi skaidrot. Ja, un, Un, protams, ka es lasu dažādos līmeņos. Es lasu, es klausos, ko Dievs man saka caur šo tekstu, un tas ir teksts man. Man uzrunā kāds vārds, un, protams, es varu dalīties ar tevi, ja mēs esam kopā izlasījuši, nezinu, piemēram, tur Lūkas evaņģēliju, nu, tagad šajā raidījumā jūs skatīsieties skaitļu grāmatu, ja? Uh, mani uzrunāja tā un tā raksturvieta, kas uzrunāja tevi, ja? Mēs dalāmies ar to, ko Dievs man ir uzrunājis, bet, bet es... Uh, nesaku, ka tagad tam tā ir jābūt, un tev ir jā, jā, jāņem vērā to, ko es tev saku, jā, jo tas ir būt kaut kas tāds, ko Dievs atklāja man. Bet es vienkārši ar tevi padalos. Tā kā tam ir jābūt paralēli visam, bet es ieteiktu, zinot to, cik grūti īpaši katoļiem iet ar svēto rakstu lasīšanu, es ieteiktu vienkārši izlasīt no vāka līdz vākam, uh, Un nu, tad pa otram lāgam ejot, jau tad ņemt klāt komentārus, meklēt atbildes, kāpēc ir tā vai šitā, kas tur ir domāts, kā to saprast un tā tālāk. Jā, mīļais radījuma arī Latvijas klausītāji. Arī es jūs iedrošinu nebaidīties un ķerties klāta Bībeles lasīšanai. Šis raidījums kaut kādā mērā to arī palīdzēs. Uh, Un tā būs, būtu ļoti laba apņemšanās, piemēram, uzsākot jauno liturģisko gadu, tā, nolemt sevi ar pirmo adventu, piemēram, sākt lasīt Bībeli un, tad, un mēģināt uzticīgi šim savam nodomam turēties, piemēram, pa vienai nodaļai dienā. Es personīgi tā lasīju, man jā, vajadzēja vairākus gadus, lai mm. izlasītu, bet uh, tas palīdz. Tas uh, nav tā, ka tu vienā reizē uh, lasi ļoti daudz un citā neko, un tad um, vai nu izdedz. <laughs> Lai gada laikā izlasītu Bībeli, man liekas, ir četras vai piecas nodaļas dienā jāizlasa. Jā, man šķiet, ka es lasīju kādas trīs gadus tādā lēnā garā pa mm. nodaļai katru dienu, celties sev kādu laiku nolikt, piemēram, no rīta piecelties desmit minūtes ātrāk, mēģināt un palasīt. Un, uh, tas ir ļoti labs veids arī, kā ieiet um, lūkšanā pēc tam. Un uh, ļoti, jo nu, arī tas, tas uh, nu, tu varbūt esi tāds ļoti mērķiecīgs cilvēks, uh, kurš var pats sevi tā motivēt. Uh, Daudziem no mums, nu, kā ar visām tām apņemšanās, ka ot, es tagad, eh, ot, jaunais gads, sportošu katru dienu, un čiks vien ir, ja tu tur es pasies, jau ir septembris, un eh, tu joprojām eji, <laughs> eji kaut kad, nu, es aiziešu, ja nu, pasportot nu, nu, uz zāli. Nu, vēl jaunais gads nav sācies, vēl, vēl <laughs> nu, jāpagaida. nu, uh, izaicināt kādu draugu, klausies, kā būtu, ja mēs katru dienu izlasītu pa nodaļai um, uh, un pēc tam nu, savā starpā padalītos, kas te uzrunāja vai nē. Vēl palīdz, es saku, meklējiet šīs programmas. Internets ir pilns, ir, ir, ir, protams, var lasīt no vāka līdz vākam. Var lasīt, piemēram, chronoloģiski grāmatas. Ja? Tad, piemēram, interesanti, ka, ja mēs lasām chronoloģiski, kā ir pierakstīts grāmatas, tad mēs nesākam ar radīšanas grāmatu, mēs sākam ar īepa grāmatu. Tas ir viss vecākais teksts, kas ir pierakstīts no svētajiem rakstiem. Tāpat arī jaunajā derībā mēs redzēsim, ka mēs nesākam lasīt ar evaņģēliem, mēs, mēs tur sākam lasīt Pāvila vēstules, kas ir viss vecākie no jaunās derības tekstiem. Um, šī te aplikācija, ko es teicu, ja Bībeles aplikācija katru dienu tev atsūta to notifikāciju, tur var uzlikt plānu, tur jau ir sagatavoti plāni tavā vietā, uh, tev <laughs> aplikācija piedāvā, lūk, no šejienes līdz šejienei tev ir jāizlasa viss. Ja? Rītā būs kaut kas cits, tev pat nav jāšķir. Ja? Vienkārši mhm. atver savu telefonu vaļā. Meklējam šos līdzekļus, kas mums var palīdzēt, motivēt, un, un viņi ir ļoti, ļoti daudz. Un, Un, protams, ir jautājums, kas ir vislabākais, kuru tekstu, kuru tulkojumu lasīt, vai kuru aplikāciju ņemt, kuru programmu ņemt. Man ļoti uzrunāja kādreiz uh, Bībeles pazinējs Skots Hāns. Viņš teica, vislabākais tulkojums ir tas, kuru tu lasi. <laughs> Sāc nu, lasīt. Tieši vienkārši. tā, jā. jā, ja pirmkārt jau tas ir priekš tevis. Un tā, radio klausītāji, tagad tā, mums būs neliela mūzikas pauze, un ņemot vērā, ka uh, Priesteris Pēters nesen atgriezies no saulainās Spānijas siltās, nu jau kāds laiciņš būs, bet nu salīdzinoši tomēr nesen. Tad arī dziesma būs vairāk spāņu valodā. Dievs tev uzticos, ja konfijam Dievs. Yes, es uzticos Dievam. Tas ir klostermās, kuras ir izveidojušas grupu kaut kur Latīņamerikā. Viņas arī saucās sievas kalponis. Uh, Mani par pašu ļoti šī grupa uzrunā. Tad klausamies. Thank you. klausītāji! Jā, klausies raidījumu ceļš uz Emausu, un šeit studijā kopā ar jums esam diakons Gatis Savotiņš, un mūsu viesis ir priesteris Pēteris Skudra. Tur neparasti būt šajā redzējumā, kā viesim. <laughs> nu, jā, ir, lietas ir, kas mainās, bet um, Bībele laikam ir viena no lietām, kas pati par sevi nemainās, bet mainās uh, viņas tāda atbalsts mūsu dzīvē nemitīgi. Tas tā ir. Jā. Un, jo vairāk lasām, jo vairāk mēs, mēs ieraugam lietas aizvien vai nu jaunas, vai atklājam savu dzīvi jaunā veidolā. Ja pirms tam mēs runājām par to, cik svarīgi mums, kā kristiešiem, ir lasīta Bībele, jo caur to mēs iepazīstam uh, pašu Jēzu labāk, mēs uh, uh, ieraugam uh, viņu. Um, gan uh, viņa klātbūtni, gan mūsu dzīvē, gan to, uh, kā vecā derība uh, viņu atklāja, parāda viņa nākšanu, Tad pēc tam jaunā derība šo viņa klātbūtni kā iemiesotēm vārdam pasaulē, un tad tagad jau paši dzīvodami svētā gara laikmetā, kā priesters Pēters mums skaidroja, mēs lasām bībeli kā šo mīlestības vēstuli no mīlestības vēstuli no Dieva katram mums personīgi un arī kā Dieva tautai kopumā. Bet um, atceroties uh, šī raidījuma uh, šo, mēs arī runājām par to, kā lasīt Bībeli. Mhm. Un uh, Priesteris Pēters mums uh, vairākus ieteikumus jau sniedza. Un šajā raidījumā mēs um, Bībeli līdz šim lasījām mm, uh, sākot no šīs pirmās radīšanas grāmatas, jeb ja pirmās mūzus grāmatas, un lēnām virzījāmies uz priekšu. Uh, um, mēģinot izprast uh, tos notikumus, kas toreiz notika un kā tas uh, atsaucās un ietekmē mūsu dzīvi ikdienā. Un, uh, Liekas, tas bija kaut kāds pēdējos trīs gadus, mēs tā sākām secīgi lasīt, jo iepriekš mēs uh, nu, tā, tur gan pa visādiem tematiem, nu, nezinu, nāk <laughs> Ziemassvētki, tad mēs tur runājam, kā tur svētajos rakstos, tur dzimšana ir vai, vai tur, nezinu, attiecības ar naudu un uh, Tā tad trīs gadus uh, lasījām secīgi pēc kārtas, un cik tālu tikām? Jā, nu reizi nedēļā tiekoties, mēs tikām līdz skaitļu grāmatai kaut kur pa vidu. Vai mm. ne, laikam pāri vidū. Nu, jau, jau pie izlasīt. beigām, jā. Skaitļu grāmata ir ceturtā mūzes grāmata. Ceturtā mūzes grāmata, bet ceturtā arī, nu, ja lasam no paša sākuma <laughs> bībeli, tad jā. cik mums vēl daudz ir jālasa nu, priekšā, nu, būs, būs, un šis iespējams jā. būs garākais raidījums <laughs> Cikls, cauri jā, <laughs> jā. daudzām, daudzām jā. sezonām. Jā, jā. Ja vien klausītāji tu pievienosies mūsu raidījumam arī ar savu klātbūtni atbalstu. Un, protams, tu vari iesaistīties. Šobrīd šis raidījums ir ierakstā, jo tiešraidē pašlaik nav tādi apstākļi iespējas, lai varētu novadīt. Uh, Un tāpēc ir šī ieraksta mm, tāds veids, bet tu arī vari iesaistīties un sūtīt savus jautājumus vai komentārus, piemēram, uz e-pastu studija etrml.lv vai arī uz īziņu ar norādi raidījumam Ceļš uz Emausu, un nākamajā raidījumā, nākamā ierakstā mēs uh, centīsimies uh, vai nu atbildēt uz jautājumu, vai iepazīstināt uh, citus ar uh, tavu komentāru vai tavu pieredzi. Um, piemēram, šobrīd um, es aicinātu tevi klausītāji padalīties ar savu pieredzi, kā tu lasi Bībeli. Uh, kāds ir tavs veids, um, kurš priekš tevis ir labākais. Varbūt tas, kā tu lasi. Uh, cilvēki var sūtīt tās savas atbildes. Tā tad uz e-pastu studijā etrml.lv un uz, vai arī uz um, SMS uh, pa tālruni 266, 77, 272. Redz, priesteris Pēters no galvas atcerās. Es vēl no galvas nezinu. Nu, nekas. Bet tas ir, laikam, būs jāiemācās. Jā, jā, ļoti svarīgi klausītāji, ka arī tu padalies, kas, kādi jautājumi tev rodās, vai arī kādi, kādi, jā, kāda ir tava pieredze, tavas atziņas. Varbūt tavs veids, kā tu lasi, kādu jā. uzrunās un kādu piesaisties un ļaus viņam izvēlēties šādu veidu un sākt lasīt. Ja ir vesela nedēļa atbildēt, tad nākamo mm. raidījumu gatas iesāks jau ar ar jūsu atbildēm. Jā, un tā tad, kā jau runājām, mēs šajā raidījumā esam izlasījuši līdz skaitļu grāmatai. Ko, Ester Pēter, tu lasīji šo, šīs visas grāmatas ar dažādiem viesiem vai līdzgaitniekiem? Kādi, kā, kāds, kāds bija šis ceļš, kādi atklājumi vai Ko... Godīgi, godīgi sakot, es, es daudz, ko, daudz ko neatceros. <laughs> Man pašam bija jāņem rokās vispār jā, grāmatas un jāpārlasa, kas tā skaitļa grāmata tāda ir. Un es atceros, ka uzsākot raidījumu ciklu tieši par skaitļu grāmatu, es biju uzaicinājis uh, pasniedzēju Andri, <laughs> Andri Priedi, ne Jāni Priedi, uh, viņa brāli, un uh, viņš mums tur skaidroja, un, un nu, jā, vispārīgi tā par šo, šo grāmatu, kas tur ir atrodams. Tā. tā kā nu, daudzas lietas <laughs> aizmirstās. Bet, jā, tā ir viena no piecām mūzes grāmatām. Um, piecas mūzes grāmatas eh, mums ir svarīgas. Uh, un viņas eh, tas tāds kopīgs mantojums mums ir arī ar, uh, ar ebrejiem, ar, uh, ar jūdu tautu, uh, jo tajā ir aprakstīts likums, un eh, tajā ir aprakstīta arī izceļošana. Eh, pirmā mūzes grāmata runā par radīšanu, par to, kā vispār nu, pasaule tapa. Šeit ir svarīgi uh, droši vien piebilst to, ka šie stāsti nav tik daudz vēsturiski vai zinātniski. Mēs nevaram šos tekstus ņemt kā, kā zinātniskus tekstus. Mums tie ir jāņem kā mitoloģiski teksti, Un uh, mītī ir tie, kas izskaidro teiksim, visas tās lietas, ko mums zinātnē nevar izskaidrot. Mm -hmm. uh, ir tāds termins, ko mums arī kādreiz iemācīja uh, priesteris Valdis Drīksni šajā raidījumā, ka tie stāsti ir etioloģiski stāsti. Viņi izstāsta jēgu, kāpēc mm -hmm. lietas ir, uh, kuras var arī nebūt, uh, kāpēc ir šādi procesi, kā tas ir aizsācies. Nu, tas mēs... ir apmēram kā Jēzus arī līdzībās runāja, lai labāk līdzības, kā... jā, jā, jā, jā, jā, kur, jā. Um, nu, mīts savā... viņš runā uz mums caur tēliem, caur, caur uh, uh, nu, teiksim, jā, Protams, tur pēc tam arī parādās kaut kādi vēsturiski fakti, Abrahams un, un, un, un citi. Bet uh, jā, mēs, mēs lasām vairāk, tad mēs meklējam šo jēgu, ko Dievs, ja, kad Dievs ir radījis pasauli, viņš ir sakārtojis šo visumu, viņš tajā ir ielicis cilvēku, cilvēku viņš ir aicinājis to visu pārvaldīt un tā tālāk, tā tālāk. Un tad ir, tad ir otrā mūzes grāmata, izceļošanas grāmata, un ar to sākās tautas lielais ceļojums uz zemi, kanāna zemi, ko, ko Dievs ir apsolījis viņiem iegūt īpašumā, ko viņš jau bija apsolījis Abrahamam, uh, kad Abrahams uh, tur uh, iziet, ja, un, un Dievs saka viņam, paskaties tev uz visām debes pusēm, tas ir tas, kur dzīvos tevi, tevi pēcnācēji kādreiz, un, un tas arī piepildās. Un, uh, un tad, uh, kad mēs nonākam uh, izceļošanas grāmatā līdz, uh, ja nemaldos, 20. nodaļai, tad uh, Mūzus kāpj kalnā, un viņš saņem likumu. Un faktiski tad... Uh, otrās mūsu grāmatas, izceļošanas grāmatas beigas, un, un visa trešā mūsu grāmata, kas tiek saukta par Levītu grāmatu, ir kā tāds eh, likums, noteikumi, kā ikdienā tad, eh, nu, praktizēt to savu ticību. Ja es pareizi atceros, kāds no raidījuma viesiem par Levītu grāmatu teica, jo mums viņa var likties ļoti garlaicīga. Mm -hmm. Un es arī pats īstenībā atzīšos, ka tur tajos raidījumos tur tā, nu, garlaicīga grāmata. Nu, ir, īstenībā viņi ir tiešām grūti lasīt. Uh, Nu, ja tā, tad vienkārši, nu, kā mēs runājām pirms no, dziesmas, jā, no vāka līdz vākam, jā, neko jā. nezinot un nesaprotot un, un nez, nepārzinot judaismu, liekas, ah. Bet, ja nemaldos, viens no viesiem sacīja, ka tā ir grāmata, no kuras bērni kādreiz mācījās lasīt. Mm. Un ka tā ir, nu, viņa arī atrodas ar visām piecām mūsu grāmatām tieši vidū, nu, ka tā ir tā likuma sirds, jā, ka tas ir tas, kā, kā es varu praktizēt to savu ticību, kā es varu paušļus praktizē tajā savā ikdienā. Jā, ka, jā. Tur ir nu, aprakstīts viss, gan, gan ko darīt, kad tur kāds sakaujās, gan, gan uh, tur sabatā, ko darīt un tā. Un kas ļoti interesanti, ka ļoti daudz tiek uzsvērts sabats, sabats, mhm. sabats. Mm. Svētīt svēto dienu, atpūsties, svētki, kā svinēt svētkus. Man liekas, ka mēs, latvieši, neprotam svinēt svētkus. Mums, Paskatieties, nu, kad pēc hokeja, ja, cik cilvēki bija neapmierināti, kā tā mums tagad būs brīvdiena, ko mēs darīsim. Uh, Mm. Un svētie raksti ļoti daudz, šis likums ir ļoti daudz likumi par to, kā svinēt svētkus. Mhm. Jo mēs svinam svētkus, mēs priecājamies par to, kas, ko Dievs mums ir devis. Mēs Jā. svinam labas lietas, mēs nekad nesinām sliktas lietas, un tas liek mums padomāt, uh, kas ir tas, ko es svinu, ja? kāpēc es to svinu, kāpēc man tas ir svarīgi. Bet šie svētki saistīti ar šo dieva klātbūtni, ar dieva darbiem, tā viņa jau paliek tāda kā liturģiska izdzīvošana. Jā, ja esmu jā, jā. lasījis arī vēl, ka šo grāmatu var saukt, piemēram, par priesteru grāmatu. Nu jā, tāpēc viņi sauc par levītu grāmatu. Levīti bija, jā, bija tie, kas... Jā. Nu, tad visbeidzot ceturtā, ceturtā mūsu grāmata, skaitļu grāmata, Viņu mēs saucam par skaitļu grāmatu, tāpēc, ka viņa tā ir grieķiski nosaukta. Uh, uh, aritmoja, aritmoja, tāpēc arī latviešu mums šis vārds - aritmētika, ja, skaitīšana. Jo šī grāmata sākās ar to, ka Dievs pavēl uh, Sinēja tūkstnesī mūzumu saskaitīt tautu. Visus uh, vīriešus, kas ir 20 gadi un vecāki, uh, Tātad, kuri būtu derīgi nu, dienestam, kuri būtu gatavi, spējīgi aizstāvēt, aizstāvēt savu tautu. Protams, tas cipars ir fantastisks. Tur ir 600 pār tūkstoši tikai vīrieši, kas ir virs 20 gadu vecumam, ja rēķinām viņiem ir mhm. sievas katram. Bērni, nu tur ir ko vairāk kā latviešu, kad 3 miljoni tur varētu sanākt. Diez vai tik, tik liela tā tauta bija. Bet, nu, tad, tad vienkārši mēs atkal redzam, ka caur šiem skaitļiem parādās tas, ka tā tauta ir liela, Dievs viņus ir svētījis. Un šajā grāmatā, var teikt, mēs izējam cauri 38 gadu vēsturei. Mm. Jo te ir teikts, ka tātad mūzum pirmajā pantā mēs lasām, ka sinie tuksnesī kungs sacīja mūzum sajiešanas teltī otrā mēneša pirmajā dienā otrajā gadā, kopš tie bija iznākuši no Eģitas zemes. Mhm. Tātad mēs lasījām, ir kaut kāds uh, mēnesis, ja nemaldos, ka viņi iet līdz tam Sinēja kalnam. Pie Sinēja kalna viņi uz gadu apstājās. Nu, lūk, un tad otrajā gadā jā, viņi saskaita tautu, un tad viņi pamazām jau dodas tālāk. Uh, viņi dodas uz, uh, uz um, Kanānas tagad, zemi. Uh, nu, dodas uz Kanānas zemi, tur ir viens cits kalns, kas tur dominēs tagad. Uh, Tagad man tie izkrita no prāta, un uh, nu, gan jau kā atcerēšos. Uh, jā. Bet uh, tātad. Kas notiek šajos 38 gados? Protams, tiek turpināts, atkal tiek precizēti kaut kādi likumi, noteikumi. Um, šeit arī mēs šajā grāmatā ļoti daudz redzam tādu spriedzi starp cilvēkiem un dievu. Uh, piemēram, 11. nodaļā cilvēki, kur nu kāpēc mums visu laiku tā, tā, tā Manna jādara. Nu, jau, mm. Es domāju, gan, ja tev visu laiku ir manā putra, nu, nu apnīk, vai ne? Un viņi saka, mums šeit atpakaļ, tur bija gaļa, tur bija zīvis un tā. Un tad uh, Dievs sadusmojās uz, uz, uz tautu, viņš sūta viņiem tur tās paipalas, un viņi ēna to gaļu tik ilgi, kamēr viņiem jau pat deguna nāk ārā. Un, tad uh, ar uh, eh, 14. nodaļā īsnībā viņi aiziet līdz tai kanānas zemei. Mhm. Un Mozus saka, ejiet, izlūkojiet, viņi izlūko, nāk atpakaļ. Tagad nu, iesim un ieņemsim to zemi, Dievs mums ir apsolījis. Un, un lielākā daļa no cilvēkiem saka, nē, nē, mēs, mēs tur esam pārāk mazi, un, un, un tie cilvēki ir pārāk briesmīgi, un mums nav izredzi nekādi. Ja, un, tad Dievs atkal, nu, viņš pārmāca, viņš saka, es saprotu, labi, šī ir paudze, viņi ir vergi, Viņi nespēja domāt kā brīvi cilvēki, Dievs viņus sūta atpakaļ tūkstnesī, kamēr nomainās paudze. Šīs grāmatas 26. nodaļā atkal tiek veikta skaitīšana, un tur jau tiek uzskaitīti jau visi tie, kas ir nākuši pasaulē pēc šiem notikumiem, visa tā iepriekšējā paudze. Vienīgais, kas izdzīvo, ir, ir Kālips un, eh, un Jozo. Kas ir interesanti, Kālips nemazām nav jūts. Jā, viņš ir mhm. eh, no Eģiptes nācis līdzi svešinieks, kurš ir atpazīst to dieva gribu īstenībā labāk nekā pārējie, kurš saka, nē, ejam, ja, dievs mums ir mm. uzticējis šo zemi, ejam, te ieņemsim. Uh, un tad viņi ar Jozuā ir divi vienīgie tādi vecajie, kas arī tad ieved uh, to jauno paudzi jau uh, apsolītajā zemē. Nu, tas vēlāk, tas ir uh, Jozos grāmatā. Tad ir uh, 16. nodaļā, tur ir uh, tas uh, koras uh, sacelšanās. Jo, kāpēc Ārons ir izvēlēts par augsto priesteru? Kāpēc mēs tur nevaram uh, Uh, nu, tur, ja, kāpēc tie levīti un, un tā tālāk. Ja, un tad uh, tur arī Mozus izaicina, nu, labi, ja, tad uh, nu, redzēsim, kuru dievs izvēl. Tad tas ziedošais Āronas pieķis, kur, kurš ne tikai sazaļo un nes lapas, bet viņam arī augļi parādās. Ja nemaldos tieši manteles tās bija. Uh, tad uh, arī, nu, kāpēc Mozus neiegāja pats apsolītajā zemē, šeit arī tas stāsts par to ūdens uh, trūkumu 20. nodaļā, jā, kā atkal mēs te mm -hmm. uh, tūkstnesī, un tad Mūzus sit to klinti divreiz un aiz dusmām, un uh, tad arī vēl uh, ir uh, tautas sacelšanās 25. nodaļā, kur viņi bālu pielūdz, un šeit arī šajā uh, grāmatā mēs uh, lasām par to, uh, ja nemaldos, tad uh, šajā grāmatā bija stāsts par to, ka uh, tur cita tauta redz, nu, ka viņi ir daudz, un nu, viņi nāk, un no viņiem nevarēs izvairīties. Un aicina tas balāms, balāks, aicina balām, jā, praviet balām šo, nolādēt. Ar šo arī nobeidzās, jā, jā, nu, nevis jā, nobeidzās, bet tika noslēgti iepriekšējie raidījumi. Jā, nu un, tad balāms viņš atkal svētīja jā, tautu. Un, jā. À, Moāba līdzinumi, jā, tas ir tas, kur nonāk šī tauta, tad, kur Nu tā, tā, kā, tā kā mēs arī kā, kā kristieši varam lasīt šo grāmatu, gan par to, ka mēs esam šī izredzētā tauta, mēs esam tie, kas ir ceļā, mēs esam tie, kas esam aicināti būt par svētību citiem mm -hmm. cilvēkiem. Mhm. Mēs esam, jā, mēs varam arī izvērtēt to, kā mums šajā ceļā veicās ar tām attiecībām. Dievu varbūt kādreiz mēs tur novēršamies no Dieva. Uh, kādreiz mēs sadusmojamies uz Dievu, tur arī tās atceramies par tām ugudīgajām čūskām, ko Dievs sūtīja, vai ne, un, un tad atkal Mozus uztais to, to vara čūsku, ko cilvēku uzlūkojot tiek dziedināti, kas atkal ir tāds simbols jau kristum, kristus krustam, jā, kad uh, uzlūkojot it kā šo nāves simbolu krustu, mēs tiekam dziedināti. Pāvests Francisks, starp citu, arī uh, bieži vien tieši pupulu svētdienām, arī citās situācijās viņš runā, tu skatieties uz krustu, kontemplējiet krustu, ja. Caur mm-hmm, to, mm. caur to mēs piedzīvojam to Dieva klātbūtni, tieši tā, ka mums ir grūtības un, un ciešanas. Jā, paldies, priester Pēter, par šo, mm, ka atnāci, atnāci pie mums, ievadīji no jauna šajā ceļā, pastāstīji par uh, to, cik tālu pirms tam jau tika noiets un izlasīts, jo tieši šajā vietā ar šīm svētībām Izraēļa taut, ebreju tautai arī tika noslēgti pēdējie raidījumi, un nākamajā raidījumā tad jau mēs sāksim atkal lasīt par šo turpināsim lasīt skaitļu grāmatu, uh, Un tieši jau par šo jauno Izraēļa sarakstu, par jauno skaitīšanu. Mhm. Un, lai arī šī nebūtu nav matemātiķu grāmata, kā gribētos <laughs> teikt, tāpēc ka skaitļi ir šķiet masticami, jeb tuvojās nulē, <laughs> tā, tā ticamība. Uh, Tev kā grāmatvedim ļoti interesanti. Jā, uh, jā bet uh, tad nākamajā raidījumā mēs um, turpināsim, turpināsim ar šo skaitļu grāmatu, ar jauno Izraēļas sarakstu, ar mūzu pēcteču iecelšanu. Un šobrīd no jums atvadamies šeit studijā bija diakons Gati Savotiņš un mūsu viesis – bija Pēteris Skudra, un ar viņa svētību tad arī noslēgsim šo raidījumu un turpināsim iet šo ceļu uz Emausu kopā arī nākamajās reizēs. Jā, es uh, piedāvāju šeit 4. mūsu grāmatā, skaitļu grāmatā, uh, 6. nodaļā ir tāda skaista svētība, ar ko Dievs aicina Āronu svētīt tautu, tad uh, varam varam eh, lūgties ar šiem vārdiem. Lai kungs tevi svētī, lai tevi sargā, lai kunga vaigs apgaismo tevi, lai žēlo tevi, lai kungs tev pievēršas, lai dotu tev mieru. Āmen! Paldies un tiekamies nākamajā reizē! Ceļš uz zemes mausu!